ndabaramukije mwebwe mwese mubandanye mukurikirana ibiganiro bya hadisanganiro ndanabaha n'ikaze mu kiganiro umuyange ikiganiro kiba yagira ibijanye n'uburimyi n'ubworozi yayayaya muntu utumviriye isanganiro urahombe urafitwe n'amajambere n'ukuri mu gihe abarimyi ahenshi usanga batarimira gufungura gusa banakeneye no gushingura umwimbu wabo ngo buce haboneke isoko y'umwimbu canke umwaka w'iri mutahe ahandi naho bakabika uwo mwimbo ngo bakunde baje barafungura duke duke uwo mwimbu hari aho usanga bawushinguye ahatameze neza uwo nawo ugaheza ugafatwa n'ifira ibyo bigakunda kwibonekeza ku vyimbugwa vy'intete imyumbati ndetse n'ibindi mbegaho izo mbuto zimaze gufatwa n'iryo fira umuntu yoshobora kubyihereza cyangwa akabihereza ibitungwa byiwe ababifunguye bo impera n'imperuka vyoherera he hoba hari ubuhinga bwo gukinga kugira ngo umwimbu ushinguwe ntufatwe n'iryo fira ibyo n'ibindi ni mu kigali kiganiro cy'uno munsi mwateguriwe na Placide niyo mungere mukagikurikirana kuri hadi isanganiro dusubiye kubaha ikaze ariko isanganiro uranyegeje agatima urandyohera by'ukuri pe mu byigwa byagizwe n'abahinga bigashimangirwa n'abo mu kigo kijejwe ubushakashatsi mu by'indimo izabu ku biterwa bibiri by'intete ari byo bigori n'ibiyoba basanze iyo bishinguwe nabi ifira rishobora kuvamwo ubumara bwitwa aflatoxine ubwo bumara ngo bwari bumaze kwiha inkumbi mu gihugu cya kenya ari naco gituma umuryango w'ibihugu bya afurika y'ubuseruko harimo n'uburundi baciye bashaka guhagurukira ubwo bumara butarasinzikaza abantu n'abarundi barimwo nabwo ngo n'ukwica burica iyo bubaye bwinshi mu mubiri w'umuntu bishobora gutera indwara nubwo mvuga bishyuka ku majana atanu y'amapepepe bavuga aha hakaba hari n'ishyirahamwe ryishinze kurwanya ubwo bumara ariryo bita orabe mu mfunyafunyo y'igifaransa uwurirongoye Pierre Claver Semayogi akatubwira ibikorwa bamaze gushyika ko mu ntumbero yo kurwanya ubwo bumara aflatoxine turamaze kubwira ateriye ya mbere eh, hanyuma twaratumiye abantu turatumira abo byega hanyuma ikindi tumaze gukora ni uko tumaze kwigisha abantu icyo ni ukwita nka fosema de kapasite eh, bita eh, formation de formateur iyo rero yaramaze kuba rero aho rero eh, turafise abantu bamaze kuba averiti bamaze bashobora no kwigisha abandi icyo nicyo mvuga ko tumaze gushika ko ikindi nacyo ni yateriye y'uno munsi kandi nayo nyine twumvise yuko abantu benshi babaye mm. hanyuma agatwara umunyagihugu arima akimbura tumuhimiriza uburyo bwiza bwo gushobora kurima Eh, kugira ngo ibi byimbugwa byiwe ntibifatwe n'uwo mugera afrotoxine tukamwigisha uburyo bwiza bwo kwanikira ego akora gute iyo kora gute cyangwa ubwiragwanye ubwo bumara ego murazi yuko mu bisanzwe abarimyi bacu biratugoye cyane kuko turacakoresha uburyo bwa kera bushaje cyane bwo kurima ariko turagerageza tukasigura tukabasigurira naho usanga ibintu byinshi byanditse mu gifaransa kubivuga mu kirundi usanga bigoye ariko turagerageza tukababwira ibyo twakwita le bonne pratique agricole kugira ngo niba atarakabanga ngaho nyine kuko bariko baratwumviriza mm. mbega ubwo buryo n'ubuhe mudomye ku rutoki uburyo bwiza bwo narinda bivuze mu buryo bwiza bwo kurima bwo kurima navuze yuko bakwiye kuraba eh, bwa mbere mu kurobanura imbuto mhm. dufatiye akarorero nko ku bigori turazi neza yuko abarundi turafise imigenzo myiza yo hana imbuto mm-hmm. ugasanga rero ntibi ntiturobanura mm-hmm. usanga urima imbuto uwundi yarimye mm-hmm. rero turabigisha uburyo bwiza bwo kurobanura imbuto kuko iyo urimye imbuto mbi imbuto yanduye igiterwa cyawe igifungwa ikimburwa cyawe dusanga kirwaye ubwo mara kandi ngo ntibwibonekeza ku maso akanatera akama abarimyi ko boja baritura gusura ibigo bitanga imbuto zirobanuye kugira ngo batere imbuto zimeze neza zitabononera amatongo eka n'amagara yabo nk'uko abandanya bivuga twavuze yuko aflatoxine atari ikintu kiboneka ku jisho umva byashoboka gute birashoboka duciye mu ye madepeyaye amadepeyaye aba afise imbuto nshyashya zirobanuye ni ukumenya yuko boza baregera bajya abatekinisiye ye kugira ngo bashobore kubabaza yuko hoba hari imbuto irobanuye ku gitego icyo ari cyo cyose abariko baratwumviriza baca biyumvira bati twebwe umwembe w'iwacu ugiye kuba gusa nk'umurimyi tuvuge uriya murimyi arima hanyuma agatahana umwimbi wiwe akawutwara muhira mm. mbega byamworohera kumenya ko ubwo bumara bwa buratogisine burimo ku muremyi ntibyoroshe kuko kubimenya bisaba ko umuntu ajyana muri laboratwari gupimisha mm-hmm. kandi muri hariho hari ifira usanga nibashaka harimo n'izigira akamaro nibashaka niyo migera mu kuyigwanya hari igihe bakoresha mu mafira nyine bakarondera mu mafira eh, atagiramo ubumara hanyuma bagaca bayagwiza agaca yo afata ikibanza izo fira zifite ubumara zari gufata nicyo gituma rero ifira ziteri uwo mugera ni ifira zitwa aspergis flavi kugwara indwara utabona ubwo nyine zimwe zitwa za kanseri mhm. kanseri murabona iza buke buke mu bwo yakica umuntu buke buke mhm. kanseri ya foi y'igitigu hashobora kuba kanseri mm, eh, yindi hanyuma bigaca bigabanya uh, abasoda mu mubiri ntusubire kurinda indwara urwaye umugera wa sida ugaca umukarira urwaye malariya ikamusinzi rwose kubera abasoda badashobora kwigwanira ibyo biri mu bintu by'ibimenyetso batoye biterwa n'iyo migera ya afuratogisine hanyuma ibindi bintu bishoboka eh, urashobora gushikaho wariye byinshi cyane ari bitungwa ari abantu ni ukwirinda kurya ibyo bintu biri amafira bisa nabi ubibonyemwo bikuremwo n'ingoga ubiturire ibyo bintu ushobora kubona n'amaso hakiri kare kuko uko uteba niko iyo firi iba nyinshi ikagwiza iyo migera ya aflatoxine iyo migera ya aflatoxine imaze kuba myinshi naho ntushobora kuyivura ko nta muti wo kuyivura ariko uburyo bwo gukingira umwimbi iryo fira eka n'ibitegwa ngo buriho kandi ku barimyi bato bato naho ngo ni kugerageza gukurikirana neza ibitegwa bikiri mu murima umuntu akanabika neza umwimbi wiwe nk'uko bivugwa na niyo ngabo nawe nyine akaba ari umushakashatsi mu kigo Izabu ababinonosoye ni nk'ubumara buvuye mu ubwoko bw'ifira ukunda kukarira ibiyoba n'ibigori hanyuma rero uburyo bwo kubigwanya mu bisanzwe bwohera nko mu murima bwa mbere mu murima ni ugutora aho utera imbuto heza hatari igiterwa cyaba caragwaye indwara caharimwe hanyuma ugaca ukoresha imbuto zitagwaye z'ubwoko burinde iyo ndwara hanyuma rero uteye mu murima naho nyine utegereza kuraba icyo giterwa uteye ntikigira ingorane zijanye no kubura ibyunyunyu cyangwa ifumbire canke kubura amazi canke kurwara canke kuribwa n'udukoko cyangwa mbere eh, ndamaze kubibona nk'abarimyi b'umuceri ngaho igihanga muri eserideyi barafite ikintu bapimisha kugira barabe ko umuceri wabo wumye urumva rero n'abarimyi b'ibigori n'ibiyoba bogerageza kugira ngo baronke ubwo buryo nibaza ko butazimbye urumva ko n'abandi babikoresha yego yego hari ahandi bavuga ko umuntu ashobora kubika umwimbu kugira ngo ntujemwo ntubandanyijemo iyo fira turetse gusa ugasanga nk'umuntu yabitse uwo mwimbu wiwe awubitse mu igunira ateretse ngaho hari icyo abwira hari icyo aba yononye kugira ngo yikingire iyo ndwara eh, mu isanzwe ushize mu igunira ugatereka hasi ni hahandi eh, uwo mufuko urashobora gutitira ugasanga yego ni nka rya nyine uramaze kubibona nk'umukate batebye gufungura hari aho usanga ryagiye ko bikaboneka muzorabe n'ibigori ku isoko byamaze umwanya munini murajya mangazini batarabidandaza hari aho usanga iryo fira ririko ifira yo tuvuga ni rijya nyene mugo rijya siryo sirya rubumara imigera irivamwo niya rubumara bwica abantu eh, butera indwara kandi bagashobora no gufa mbega umuntu w'umurimyi ashoboye kuraba mu mwimbi we akabona rijya fira ubwo nyene yiyumvira ati harimwo ubwo bumara nyene Eh, kubera atabuhinga bundi aba afite bwo gupima ubwo bumara mu isanzu byiza abona yuko harimo ubwo bumara yego hamwe bivanye n'ukuntu abarundi usanga kenshi na kenshi inzara ikwiye hose mbiga nk'umurimyi asanzwe ibyo biri mu ifira yoca yobisesa cyangwa iyo biturira cyangwa naho ko rimwe na rimwe dukunze kubona nk'ujya mwimbo iyo waguye ifira umuntu arashobora kuwutera ukamera byoca yifata gute mu gihe abonye ko uwo mwimbo wiwe wamaze kujya mu ifira mu bisanzwe iyo byashoboka uwo mwimbu bimaze kononekara boturiye ngaho urumva kubera bigoye ibyo bizosaba yuko twigisha abanyagihugu bakabimenyera ko babiriba bisha ubuzima bwabo urumva ni ibintu bizosaba umwanya wo kubigisha yego mwigeze kuvuga kandi ko yo kwirinda gutera mu isi igwaye mbega iyo si igwaye yoyimenya gute n'ibihe bimenyetso byo mubwira ati iyi si irarwaye kugira ntateremo imbuto ziba zikomeye hanyuma ngo ziveho zirwaye nk'uko twabivuze ni uko araba imbere y'ugutera icahimbuwe icyo ari cyo nimba harihimbuwe igiterwa kirwaye iyo ndwara aca yirinda muri icyo gihe guteraho icyo kindi kitayirinda nk'uko abandanya bivuga ngo iryo fira rirashobora gufata n'imbuto zikiri mu murima e, mu bisanzwe nk'uko twabivuze kubera biboneka ku ntete biraboneka mu biterwa bikiri mu murima mu bwoko byeze igihe intete zitaraboneka biragoye kubona si nka za ndwara ushobora kubona ku mababi none umurimyi mutoyi nka mwebwe muri abahinga nkabya mu murima iyo bibonera kujya twabivuze kujya ushobora kubona ifira ku kigori kiri kugira ngo ubwo bumara buranduranwe n'imizi mu mwimbo eka no mu mirima ngo umuntu wese arafise uruhara uhereye ku bajejwe intwaro abadandaza abarimye n'abandi nk'uko niyongere celestin umushakashatsi arangiza abivuga nababwiye twitanga ibiganiro yuko nshinzwe porogaramu y'ibiterwa nka byose ni ukuvuga yuko nditwararitse cyane n'ibindi bitegwa kuraba ku myumbati murabona imyumbati haba hari kubifira nyinshi eh, kuraba niwashaka no mu byo mu mazi tukaraba no ku mafi ku ndagara eh, urabona ko ndagara kugira bazanikiye ugasanga ari kwifira nyinshi Eh, hariho nabo mu manama tumaze iminsi tujyamo n'iyitwarimwo mhm. hari abo bumvise bavuze bati ibihagi ko tubijya cyane ni kubireka muturaba ku biharage mhm. n'ibiharage turakwiye kuraba nabyo ntitukaraba mhm. uwo mugambi turawufise ariko ikibazo gihari twagombye guhera ku bindi abantu muri izo ntambamyi z'uko twogira indwara zitewe n'ibyo dufungura twebwe nyine mm. Eh. mu kurangiza rero muti uwufise uwo mwimbu ko murengera ngo nicyo mugiye gutandukira guhimiriza gusumbya n'abariko baratwumviza ngira baca bavyumva mu guhimiriza muza mugize bamaze kuronka uwo mwimbu wafashwe n'ifira bo kwifata gute muri icyo gihe bawufise canke bahora bawihereza mu bihugu bindi biteye imbere barakunda guca bakoresha mu byo bita biokarabira bagaca bagira bijya bitwara bitwara imiduga bitwara ibiki bakoresha mu guturira bashobora bageze no kubikoresha nko mu guturira amatafari eh, nko mu guturira ibindi bintu bishobora gufasha kugira ngo bubake cyangwa bakore ikintu bakeneye umucanwa wo guturira mugabo si ibintu byo guha inkana bibabwiye kuko bumva bica bitera ingorane mu mata no mu nyama ni ibintu byo gukoresha mu bindi bintu ataho bihuriye n'ibyo gufungura urumva ikibazo aho kiri ari ubudandaza yo kwanka kwakira abantu bamuzaniye ibigori cyangwa ibiyoba bitaruma bitumye neza bikenewe bahagura tuya dutwuma two gupima tume twita amadimetere two gupima bakaraba yuko imidite atangwa niteye bishobora kubika ku mwanya muremure ahonye niba babigira abimbura bazoca bitwararika kuvyanikira neza niba bajya ku isoko bagasanga bibagurira babasaba ko bateza kubifata gutyo abagira bazovyitwararika neza aba natwe tugura tugiye kugura abantu bagura ibyo kufungura bavuga ati twiduhe ibyumye bitagwaye hanyuma abadandaza nibabona abanyagihugu babifungura babasaba ibyumye neza bazoca bitwarika nabo kubisaba ababibazanira ku byumye neza ku buryo bizotuma abantu bagira eh, hariho umukuru w'igihugu yatwaye igihugu cy'uburundi niwe yavuze ngo ngo hariho akeneye kuzana disipurine nicyo gituma hashobora kuba disipurine guhera hasi mu kuduga gushika kuba bifungura umwe wese arabifisemo uruhara akaba no kuri ako kamo turangirije ko ikiganiro c'umuyange c'uno munsi aho twashimikiye kw'ifi iragiye ibonekeza mu mwimbu iyo ushinguwe nabi mukamwumvise ko mu bushakashatsi bwakozwe mu bigori n'ibiyoba iryo fira rivamwo ubumara bita aflatoxine mu rurimi rw'igifaransa ubwo nabwo bukaba bufise ingaruka mbi mu mubiri w'umuntu n'urupfu rurimwo eka n'ibikoko bidasigaye inyuma mukamwumvise ko umuhinga wo kubigwanya ari ugutera imbuto zirobanuye gukingira ibiterwa bikiri mu ndimo eka n'abafise ububiko bakirinda gushyira uwo mwimbo hasi ahakanye canke ahamara igihe hashushe tukizera ko umwe wese agiye kwikebuka ngo ubwo bumara buva mu ifira buranduranwe n'imizi tukaba tushimiye abo bose bumvikanye muri kino kiganiro reka namwe mwese mwaduteze amatwi placide niyo mungere nayo n'abateguriye kino kiganiro nkaba ndabikebanuye ndabifuriza gutera imbere mu burimyi no kubandanya mukurikirana ibiganiro bya hadisanganiro naho ubutaha